النار اللهم نجنا منها يا رب العالمين baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamfikie leo katika khutba yetu ya leo insha Allah tutakumbushana mwezi ambao kwamba hivi karibuni tutaingia naye ni mwezi mtukufu wa Ramadhani anwani ya khutba itakuwa kaifa nastaqbilu ramadhan namna gani tutaikabili mwezi huu ambaye kwamba karibuni mwezi huu utatufikia istaidu tujiandae faqad qaruba shahru siyami wal qiyam ishakurubia mwezi wa kufunga na mwezi wa kusimama shahru rahma mwezi wa rahma shahru maghfira mwezi wa maghfira wal itqu minan niran na ni mwezi ya watu kuachiliwa kuingia motoni innaha ayamun maaduda ni siku za kuhesabika mwezi kama huo kwa fadla ama kwamba siku ndani yake kwa neema ama kwamba siku ndani yake lakini ni masiku chache za kuhesabika wa saati mahduda innaha musimul khairati hakika mwezi mtukufu wa ramadhani ni msimu wa mtu kuvuta kheri ni msimu wa mtu kuchuma kheri wa taati ni msimu ya toa mbalimbali ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala musimul barakati ni msimu ndani yake kuna baraka watunazzilu rahmati na ni mwezi ndani yake inateremka kila aina rahma min rabbil ardhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala Mungu wa ardhi na bingu mwezi mtukufu wa Ramadhani anasema Imam Ibn Qayyim rahimahullah kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala katika kuzifadhilisha baadhi ya vyombo vyake asema almufadala ma khalaqa katika kufadhilisha kwa yale kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba kwanza tafdhilu shahru ramadhan kuifadhilisha mwezi mtukufu wa ramadhan ala sairi shuhur Allah subhanahu wa ta'ala akaifadhilisha mwezi mtukufu wa ramadhani dhidi ya miezi mingine kwa fadla inayopatikana ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhani falwajib la lazima kwetu sisi kwanza sal nafsak uilize nafsi yako kaifa vipi istaida umejiandaa kwa hii mwezi mtukufu wa Ramadhani min hadha almusim almubarak vipi umejipatia maandalizi ya hii mwezi mtukufu wa Ramadhani wa kaifa astaqbiluhu na vipi utaikabili hii mwezi mtukufu wa Ramadhani wa kaifa astaidu li an akuna min alutaqa minan nari biidhnillah na vipi mjiandaa uwe miongoni mwa watakaoachiliwa na moto wake Allah subhanahu wa ta'ala biidhnillah swali kama hii jielekeze ujiulize mwezi mtukufu wa Ramadhani karibu inabisha hodi namna gani umejiandaa kuikabili mwezi mtukufu wa Ramadhani namna gani umejipatia maandalizi ya kuikabili mwezi kama huu innal i'dada lil amali salih hakika mtu kujipatia maandalizi ya kuifanya amali amekombania sawa amali amekombani swale alamatu tawfiq hiyo ni alama ya kuafikiwa matendo yake wasadad na vile vile ni alama kwamba matendo yake yako sawa wa maratu sidqi na vile vile ni alama ya ukweli ipi mtu kujiandaa kukabiliana na matendo amekombani mema akajipatia maandalizi kisawasawa kama qala Allahu azza wa jalla kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala walau aradu al-khuruja la addu lahu udda qala al-imam al-qurtubi imam al-qurtubi akifasiri aya hii anasema ai lau aradu lau wangelitaka hawa watu al-jihad kupigana kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala lataahabu uhbata safar wangejipatia maandalizi ya kisawasawa lau wangelitaka kutoka kwenda kupigana wangejipatia maandalizi kisawasawa katika safari yao ya kwenda kupigana jihad lakini fatarkuhumul istidad hao waliacha kujipatia maandalizi dalilun ala iradatihim takhalluf ni dalili ya wao walitaka kumkhalifu Allah subhanahu wa ta'ala lazima tujiandae kisawasawa kuikabili mwezi mtukufu wa Ramadhani tujiandae kiimani tujiandae kiitikadi kuikabili mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuwa hii ndiyo sifa ya wema waliotangulia wakijiandaa kuikabili mwezi mtukufu wa Ramadhani mwezi ndani yake musimul khairat musimul barakat mwezi ambako ndani yake kuna sampuli mbalimbali mbali za khairi mwezi ambako ndani yake kuna sampuli mbalimbali mbali za baraka umejiandaa vipi kuikabili mwezi huu umejiandaa vipi ili upate kupata faida mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ikiisha uisabike miongoni mwa watu walioachiliwa mbali na moto umejipatia maandalizi gani ni'matul bulugh shahr ramadan neema ya kufika mwezi mtukufu wa Ramadhan min ajalli ni'amallahi ala ibadihi ni katika neema kubwa zaidi kwa waja wake Allah subhanahu wa ta'ala kukujalia wewe kuipata mwezi mtukufu wa Ramadhani ni neema na ni katika neema kubwa zaidi kana salafu salih walikuwa wale wema waliotangulia kama nakala ibn rajab fi lataifihi kama anavyotupatia hii kaa imam ibn rajab asema yad'un allah walikuwa namuomba allah subhanahu wa ta'ala an yuballighahum ramadhan allah subhanahu wa ta'ala awafikishe mwezi mtukufu wa ramadhan kisha thumma yad'unahu an yataqabbalahu minhum kisha unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aitakabali aikubali amali walizofanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kana lahumul udda hawa walikuwa na maandalizi kana lahumul istidad hawa walikuwa wanajiandaa katika hii mwezi mtukufu wa Ramadhani je sisi ni maandalizi gani ambayo kwamba tumejipatia sisi kujiandaa na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani mwezi ambao kwamba saa hizi iko adhuhuri karibuni itaingia ishai tumejiandaa vipi na kuikabili hii mwezi mtukufu wa Ramadhani qala ma'la bin fadl pokea salaf asema kanu yad'una Allah sitata ashhur walikuwa namuomba Allah subhanahu wa ta'ala miezi sita ayuballighahum ramadhan Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe mwezi mtukufu wa Ramadhani sitatu ashhur miezi misita wanamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa nini walitambua hii ni musimul khairat walitambua hii ni musimul barakat waliatambua kwamba hii ni mwezi ndani yake yule ambaye kwamba atafauli kisawasawa akaachwa mbali na moto kwamba amefaulu salafu saleh wanamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kisha asema thumma yad'unahu sittatu ashhurin an yataqabbala minhum kisha wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala miezi sita zingine Allah azikubali amali zao wazifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani inma yataqabbalu Allah Allah subhanahu wa ta'ala anayakubali amali ya kina nani almuttaqin wale waliomcha Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa salafu salih wanamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awabalighishe awafikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuwa walijipatia maandalizi kwa kuwa walifahamu hii ni msimu ndani yake ni msimu wa kheri walifahamu kwamba hii mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambaye kwamba kuna biashara ya kufaulu biashara ambayo kwamba ukiifanya utaikuwa mbali na moto sisi tumejipatia maandalizi gani sisi tumejiandaa vipi kuikabili hii mwezi mtukufu wa Ramadhani licha ya kwamba tukajipatia sifa sisi ni waislamu sisi ni waumini tuko wapi sisi na wale waliotangulia miezi sita kabla wanajiandaa kwa Ramadhani miezi sita baadaye wanamwomba Allah subhanahu wa ta'ala awatakabalie dua yao qala imam ibn rajab alhambali rahimahullah imam ibn rajab anasema kam mimman amala an yasuma hadha shahr wangapi katika watu alikuwa na matarajio kwamba ataifunga mwezi mtukufu wa Ramadhani lakini fakhanahu amalahu matarajio yake ikamkhini kuwa hakufika hiyo mwezi kupata kuifunga fasara qablahu ila dhulmati alqabri ikawa mwisho wake yeye ameingia katika giza ya kaburi ai hakuipata mwezi mtukufu wa ramadhani asema kam min mustaqbil yawman la yastakmiluhu wangapi katika watu ameipata siku kisawasawa lakini siku hiyo hakuimaliza wa muammalun ghadan la yudrikuhu na mtu mwenye matarajio ya kuipata siku ya kesho lakini hakuipata istidad watu wajipatie maandalizi istidad watu muombe Allah subhanahu wa ta'ala wafikishe katika hii mwezi mtukufu wa Ramadhani waislamu wanapata hasara ikawa mwezi mtukufu wa Ramadhani wasifaidike nayo waislamu ikawa wao ndio watu wa kwanza kutofaidika na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani shida nini tatizo liko wapi watu wamezama katika dunia watu nyoo zao zimejaa kutu ikafikia mahali tena dini yao wao hawaitambui dini yao hawaipatii kipaumbele hawamuombi Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe Ramadhani wala baada ya Ramadhani wamuombi Allah subhanahu wa ta'ala watakabalie dua zao miongoni mwa njia za mtu kujiandaa na hii mwezi mtukufu wa Ramadhani mwanzo ibra'u dhimma min as wajib mtu kujisafisha na funga ya deni ambaye kwamba alikuwa nayo hii hasatan kwa wanawake hao ndiyo sana sana ikiwa ikifika Ramadhani wanakuwa na deni na Ramadhani ambaye kwamba imetangulia sababu nini wao kutaifahamu dini yao sababu nini wao kusembea na dini yao ikawa ramadhani itaingia hali ya kwamba hajalipa deni ya ramadhani iliyotangulia huyu hajajiandaa kwa Ramadhani huyu hajajipatia maandalizi ibra'u dhimma mtu kujitakasa na deni ya Ramadhani. an abi salamata qal sami'tu aisha radhiyallahu anha taqul hadithi anasema nilimsikia aisha akisema kana yakun alayya sawm min ramadhan aisha sema mimi nilikuwa na deni ya mwezi wa ramadhani fama astati'u an aqdiyahu ilikuwa siwezi kuilipa hiyo mwezi mtukufu wa Ramadhani ila fi Shaaban nilikuwa nasubiria mpaka mwezi wa Shaaban ndio nailipa ile deni kwa nini kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani akaalipa madeni ambaye kwamba kunayo wanawake wamche Allah subhanahu wa ta'ala wanawake wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala wanawake hao ni wanyonge haiwezi moto yake Allah subhanahu wa ta'ala wazilipe madeni ambayo kwamba wakunazo za mwezi mtukufu wa Ramadhani wazilipe madeni ambaye kwamba wanazo mwezi mtukufu wa Ramadhani Imam Ibn Hajar anaifasiri hadithi hii katika Fathul Bari anasema wayukhadhu min hirsiha inachukuliwa katika pupo ya Aisha kulipa deni yake ya mwezi wa Shaban ala dhalika fi Shaban annahu la yajuzu taakhiru qada hatta yadkhula Ramadan haijuzu mtu kuakhirisha kulipa deni mpaka iingie mwezi mtukufu wa Ramadhani Wangapi leo wana madeni? Na mtu akaona si kitu, mtu akaona hakuna uzito wowote kubeba deni juu ya deni katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii yote ni hasara, hii yote ni msiba, hii yote ni masikitiko. Ramadhani itaingia hali ya kwamba una deni Ramadhani iliyopita kisha ikawa wewe unabeba deni unaipeleka katika Ramadhani nyingine kujiandaa kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mtu kulipa madeni ambaye kwamba kunayo jambo la pili katika kujipatia maandalizi na mwezi mtukufu wa Ramadhani tathhirul qalbi wa tashihu li'tiqad tathhirul qalbi kuisafisha moyo na kuisahihisha itikadi yako moyo wako iwe ni safi itikadi yako iwe ni safi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume asema man qama ramadhana atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhan imanan hali ya kwamba anaamini na faradhi ya kuifunga mwezi mtukufu wa Ramadhani wahtisaban akawatarajia kupata thawabu kutoka Allah subhanahu wa ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi Allah subhanahu wa ta'ala atamsamea yale ametangulia katika madhambi zake qala sheikh Ahmad bin Yahya an-Najmi rahimahullah akifasiri hii hadithi fi risalatihi katika risala yake istiqbalu shahr ramadhana anasema wa maana imanan wa ihtisaban maana ya hili neno iliyokuja kwa hadithi ya mtume imanan kwa imani wa ihtisaban maana yake ai tasdiqan biwa'dillah ni kusadikisha na kuamini yale amekomba Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia ahadi alladhi wa'ada amekomba Allah ametoa ahadi bi annahu yujazi saimin Allah subhanahu wa ta'ala ametoa ahadi kwamba atawalipa wenye kufunga bijazain adhim atawalipa malipo makubwa na hii kuamini ni kazi ya moyo hii kuamini ni kazi ya moyo mtu asahihishe moyo wake mtu asahihishe itikadi yake asahihishe moyo wake kutokana na hikdi na hasa dambe kwamba anayo kwa ndugu yake Muislamu atairishe moyo wake kutokamana na mafahamu amekomba si sawa ili aielekee kisawasawa mwezi mtukufu wa Ramadhani qala al-khitabi khitabi anasema maana imanan wa ihtisaban ai iman wa ihtisaban ay biniyatin wa azima atakayefunga kwa nia na azma ya kuifunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ghufira lahu ma takaddama min dhanbihi Allah subhanahu wa ta'ala atamsamea yale ametangulia aliyoyafanya katika madhambi zake shahrul maghfira ni mwezi ndani yake ni mwezi wa kusamehewa madhambi sharhu itqu minan nar ni mwezi wa watu kuachiliwa mbali na moto lakini ikiwa mtu ataingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani moyo wake bado haijaisaisha kisawasawa itikadi yake bado ni mbovu mtu huyu anategemewa namna gani Allah subhanahu wa ta'ala atamghufiria madhambi zake musimul khairat ni msimu wa kheri musimul barakat ni msimu ndani yake kuna baraka katika njia miongoni mwa njia za mtu kujiandaa katika hii mwezi mtukufu Ramadhani mwezi ambaye kwamba unabisha hodi karibu litafika al-azmu sadiq kwanza kuwa na azima ya ukweli azima kisawasawa wal himmatul aliya na kuwa na hima ya juu ala istighlali ramadan kupata faida na aukati za mwezi mtukufu wa ramadan fi ta'ati rahman katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wa amalu salih na mtu kutenda matendo mema aanze kujipatia maandalizi ya kisawasawa zile nyakati ambazo kwamba saati zile nyakati ambazo kwamba ziko katika ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani ayastaghilla biha apate faida na hizo nyakati isikue kawekania azima yake si ukweli akasema kufunga kufunga ni mchana usiku tunafanya mambo yetu mtu kama huyu atapata hasara mtu kama huu hiyo mwezi itatoka hana chochote lakini awe na azima ya kisawasawa ambayo kwamba inatoka ndani ya moyo wake kwamba apate faida na nyakati ambayo kwamba ziko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani fa idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum ikiwa atakuwa na azima ya kisawasawa na kumsadikisha Allah subhanahu wa ta'ala basi mambo yao yatakuwa iko sawa kwao itakuwa ni kheri kujiandaa na hii mwezi mtukufu wa Ramadhani ndugu zangu waislamu lazima tukumbushane kwa kuwa hii umma imeitwa ni umma bora kwa kuwa wakati wowote taamuruna bil ma'ruf wa tanhauna lil munkar msimu wa kheri inakuja haiko mbali masiku kadhaa tutaingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani je umejipatia maandalizi ipi je katika jedwali yako umeweka nini katika jedwali yako ya kurudi kwako kwa manufaa hii mwezi mtukufu wa Ramadhani ayama maaduda ni siku za kuhesabika huingia haraka na kutoka haraka je ikifika ndio mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani utakuwa ni miongoni mwa watu wameachwa mbali na moto je utakuwa miongoni mwa watu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ghafara lahum ma taqaddama min dhunubihim Allah imewasamea madhambi yao ambayo umetangulia ikiwa hauko miongoni mwao anza kujipatia maandalizi sasa anza kujipatia maandalizi leo kwa nini mwezi mtukufu wa ramadhani inakuja mwezi wa kheri inakuja msimu wa baraka inakuja anza kujipatia maandalizi jaa fi kitab al-Hasan al ibn Jawzi anasema anna alhasan albasri rahimahullah kana yaqul alikuwa akisema Hasan albasri idha lam taqdir ala qiyam al kama mtu hataweza kuisimamisha mwezi mtukufu wa Ramadhani bimana kuswali swala za usiku imma kwa uvivu au kwa kudharau wala siyama nahar wala hataweza kufunga mchana wa Ramadhan fa'lam tambua fa'lam jua fa'lam tanabahika annaka mahrumun wewe umeharamishiwa kheri zote za mwezi mtukufu wa Ramadhani qad kabbalatka khatayaka imekufunga imekuangamiza madhambi yako mpaka kafikia kwamba hukuweza kuiswali swala za usiku mansoma ramadhan yule ambaye atafunga mwezi mtukufu wa ramadhan akasimama kisimo cha usiku wewe hautahesabika miongoni mwao kwa nini hukujipatia maandalizi kwa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 apate kufahamu ahkam za funga wengine hufunga wasielewe ahkam za funga wengine ufunga ikawa katika funga zao kuna kila aina ya makosa wa maarifatu fadl ramadan na kujua fadla ya mwezi mtukufu wa ramadan talabul ilmi tutafute elimu tuwe tayari kusoma kuijua dini yetu tuijue funga yetu namna gani inafaa tufunge kwa nini ili amali yetu ipate kukubaliwa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumesema man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia khairi yufaqihu fi din umpatie maarifa ya dini tujue ibada zetu tujue funga zetu kwa nini ili tusianguke katika wale ambao kwamba watapata hasara siku ya kiyama ili tusianguke katika wale ambao kwamba mwezi wa kheri msimu wa khairi itaisha hatujapata hata chochote kwa nini ibada yetu imekuwa ni makusa atuifanye kwa njia ambayo kwamba ni ya sawa ndio mmoja qala sahibu zubad wa kullu man bighairi ilmi ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal kalia katika abiyati za shairi sahibu zubad anasema wa kullu min ghairi ilmin ya'mal na yote ambaye kwamba atakuwa anafanya amali pasina kuwa na maarifa na hiyo amali atakuwa anafanya amali pasina kuwa na ujuzi na hiyo amali a'maluhu mardudatun la tuqbal amali yake huregeshewa haikubaliwi kwa nini ameifanya bila elimu ameifanya bila maarifa na tuanze kujiandaa hivi sasa tujue ahkam za siam tuwafate wale ambao kwamba wana ujuzi ili wapate kutufundisha ahkam za siam kwa ujumla watufundishe sisi na dini yetu kwa nini ili amali yetu sikatae kukubaliwa ili amali yetu ikubaliwe qala al-bukhari bukhari ameweka katika kitabu chake cha hadith al-ilmu qabla al-qawli wal-amal kwanza elimu kabla alqauli kabla wewe kutamka wala amal na kufanya kitendo ibn hajar akasema anna alilma shartun fi sihhati alqauli wal amal elimu ni sharti ya kuswi maneno yako na vitendo vyako kwa nini utakuwa unaifanya kwa maarifa kwa nini utakuwa unaifanya kwa kujua bila hiyo fala yu'tabirani illa bihi amali kauli yako ya kheri haitakubaliwa haitazingatiwa ikiwa utaifanya kwa ujinga wallahi inasikitisha leo kuona namna gani sisi tumeifanya dini yetu hatuna harakati zozote za sisi kujinufaisha katika dini yetu mimi leo nimeishi katika Uislamu miaka hamsini miaka 30 40 lakini sijawahi kufanya bidii ya kutaka kuijua dini yangu na elimu hii ya dini ni elimu ambayo kwamba ni fardhu na ainun ni faradhi ya lazima kwa kila Muislamu asome aijue dini yake elimu hii ya dini lazima ni faradhi kwa kila Muislamu aisome aijue dini yake ndio ukapata hizi misimu za kheri huja ikatupita bila sisi kujua kwa nini tumeshughulisha na dunia yetu kwa nini tumeshughulisha na mambo kwamba manufaa huenda penginepo ikarudi hapa duniani kesho tukakosa faida wallahi tuijue dini yetu wallahi tuisome dini yetu mtu asione aibu kuisoma dini yake angalia wale masahaba wakubwa walisilimu wakiwa na miaka ngapi je umri wa Abu Bakar ilimzuia yeye kwenda kusoma dini umri wa Umar ilimzuia kwenda kusoma dini haikumzuia bali hata wakati mwingine walipoenda kwenda kufanya istifsar kwa masahaba wadogo kwao katika umri lakini angalia Abubakar manzila yake katika elimu Muangalie Umar manzila yake katika elimu hakuona haya na kuona haya hii ni kazi ya ibilisi Ibilisi ndio kuambia kwamba wewe ushafika, ushakuwa mkubwa, faida gani nisome? Lazima tuisome dini yetu. Vile vile hudhuri majalis dhikri, watu kuhudhuria majalis vikao, mko ndani yake kuna ukumbusho wa hila ilmi na watu kuhudhuria halaka za ilmu ambapo kwamba zitakuwa zinawekwa misikitini usidharau ukasema kwamba unajua usidharau ukasema kwamba hauna muda hapa ndo ndani yake kuna pepo hapa ndo ndani yake kuna faida fa innaha jannatu dunya hakika kuhudhuria iza hila ilmi na majalisi dhikri hii ndio pepo ya dunia hii ndio pepo ya dunia kama qala ibn taymiyyah rahimahullah kama alivyosema taymiyyah kifasiri aya hii waliman khafa maqama rabbih jannatan yule ambaye kwamba anaogopea kisimamo cha Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama jannatan Allah subhanahu wa ta'ala anampatia pepo mbili pepo ya kwanza jannatu dunya ambaye kwamba ni hilakul ilmi pepo ya dunia ambaye kwamba ni majalisi dhikri kwa nini tusipate faida na hizi vikao ambaye kwamba itakuwa inawekwa kila wakati katika misikiti mwisho miongoni mwa za kujiandaa kuikabili mwezi mtukufu wa Ramadhani alayka bilqur'anil karim jilazimishe na Qur'ani kwa kuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ndani yake imeshuka Qur'ani qira'atun kuisoma hiyo Qur'an watadabbur na vile vile kuizingatia maana ya Qur'an wafahmi wafahmiha wafahmuhu na vile vile kuifahamu Qur'an mwezi mtukufu Ramadhani ni mwezi ndani yake unzila fil Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha ndani yake Qur'an watu wafanye bidii kujua Qur'an ulikuwa umehifadhi juzu yako moja jiongezee angalau uwe na juzu mbili ulikuwa penginepo tatata fi qiraatika una shida shida katika kusoma kwako sahihisha kiraa yako fanya muraja hifadhi kwa kuwa ni mwezi wa Ramadhani Allah sema kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab kitabu Allah subhanahu asema amwambia mtume sallam anzalnahu ilayka tumekushushia hichi kitabu mubarakun kitabu kina baraka kwa kitu gani liyadabbaru watapate kuzingatia liadabaru watu wapate kumakinika waongoke na hii Qur'ani aya zake pili pate kumkumbusha wale ambao kwamba ulul albabu wenye akili kwa nini tusifaidike na hii mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa nini tustahi kuijua kuisoma hii Qur'ani amekwamba hii Qur'ani ndio katiba yako katiba amekwamba inakuongoza angalia hii katiba wadhiia mikomo imewekwa leo mtu anajua kuanzia kipengele cha kwanza hadi kipengele cha mwisho lakini katiba yake amekoma ndio kio chake hakifahamu je huyo mtu anatarajia nini qala ibn qayyim rahimahullah imam ibn qayyim anasema faqira'atun kuisoma aya bitafakuri wa tafahumi wa kufikiria aya za Allah subhanahu wa ta'ala wa tafahumi na kuifahamu na kuifahamu khairu min qira'ati khitma khitmatul Qur'an ni bora kuliko kuisoma Qur'ani nzima bila kuzingatia wala kufahamu maana yake bighairi tadabburin tafahumi hii yote faida inarudi kwa mja mtu kutaka kuijua Qur'ani kisawasawa tujiandae kwa hii mwezi mtukufu wa Ramadhani tujiandae kwa huu mwezi ambao kwamba unakuja watu wafanye pupa wafanye bidii waombe Allah subhanahu wa ta'ala hatufikishe katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani inna Allah wa malaikatahu yusalluna nabii ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي صحابه السلم اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر جيوشك في كل مكان يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غير امن ربنا انك رؤوف رحيم قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله اقم الصلاه